Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ պայեսին է ստեղծվել Արցախի հոգեբանների միությունը։ Նախաձեռնությունը Վիտյա Յարամիշյանինն էր, նա է ընտրվել միության նախագահ։ Այսօր Վիտյա Յարամիշյանը հանրայինի ստուդիայում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Սիրով ընդունեցի հրավերը։ Ինչու հենց հիմա է ստեղծվել կազմակերպությունը, նպատակը եւ անհրաժեշտությունը։ Երևի այս արևիտակ յուրաքանչյուր երևույթ պետք է իր տրամաբանության մեջ լինի եւ Արցախում հոկեբանների միություն ստեղծելու գաղափարը նույնպես տեղավորվում է այդ ընդհանուր շղթայի մեջ։ Մի քանի փաստերով հիմնավորեմ։ Առաջինը այն է, որ մեզ պատահասած այդ կորցանարար, այդ ծայրահեղ դաժան պատերազմի հետևանքով ստեղծվեց մի հետ պատերազմ պատերազմյան իրավիճակ, որտեղ իլրումն այն ծանրագույն կորուստների, որ ունեցավ մեր ժողովուրդը, տարածքային կորուստներ, նյութական կորուստներ, մարդկային, իհարկե մարդկային ծանրագույն կորուստներ, որոնց հետևանքը այն հոգեվիճակներն էին, այն հոգեբանական, սոցիալ հոգեբանական դժվարությունները, որում հայտնվեց մեր ժողովուրդը։ Եվ խնդիրն այն է, որ այդ դժվարությունները ոչ միայն չհաղթարվեցին ժամանակին, այլ դրանք եղան շարունակական, որովհետև մենք տեսնում ենք ճշնամու շարունակական ներազդեցությունները բոլոր ոլորտներում, չդադարող պատերազմը, սողացող հիբրիդային, ինչպես կուզեք կանվանեք, որի հետևանքները շատ դժվար է հաղթահարել առանց մասնագիտական միջամտության, առանց որոշակի հոգեբանական ջանքեր գործադրելու։ Դա մեկ, եւ երկրորդ հանգամանքը այն է, որ աստիճանաբար հոգեբանությունը Արցախում լայն ծիլեր է տալիս, մասնավորապես Արցախ պետական համալսարանում արդեն 5-րդ տարին գործում է հոգեբանություն կրթական ծրագիրը եւ նրա դիմորդների եւ ընդունված ուսանողների թիվը շարունակաբար աճում է։ Առաջին տարին այնտեղ ընդունվել էին 7 ուսանող, երկրորդ տարին 17, երրորդ տարին 25, այնուհետև 27, այս տարի եւս մենք ունեցանք նույն կարգի դիմորդների քանակ, որ իր հանրաճանաչությամբ համեմատելի է դառնում այնպիսի մասնագիտությունների հետ, ինչպիսին իրավագիտությունն է, տնտեսագիտությունն է, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, օտար լեզուներն են։ Դա նշանակում է, որ մարդկանց շրջանում հոգեբանությունը դառնում է պահանջված մասնագիտություն եւ համայնք աստիճանաբար ձևավորվում է։ Իսկ եթե չլինի միավորող որևէ կառույց, ապա աստիճանաբար այդ համայնքը կարող է, ինչպես ասում են, ինքնալիկվիդացվել, եթե համատեղ ջանքեր չկենտրոնացվեն եւ գործնեություն չիրականացվի։ Աշխատանքը ինչ ուղություններով է ընթանալու։ Բազմաթիվ են ուղությունները, իմ ասածների մեջ արդեն իսկ երևում էին այդ ուղությունները, մասնավորապես դա աջակցություն ցուցաբերելն է մեր ժողովրդին իրեն պատահասած այդ դժվարությունները հաղթահարելու առումով, այսինքն թե անհատական, թե խմբային հոգեբանական աշխատանքների իրականացում, բայց միայն դա չէ եւ այնքան էլ դա չէ։ Մենք մտածում ենք, որ այն ուժերը, որ ունենք Արցախում որպես հոգեբանական ծառայություններ, որպես հոգեբանական տարբեր կենտրոններ, իսկ դրանք արդեն ձևավորվում են, նրանց գործնեությունը համահունչ դարձնելը, սկսելով քարտեզագրում մեկը մյուսին, այսինքն ուսումնասիրության ներդաշնակեցնել նրանց գործունեությունը, իսկ դա տեղի է ունենում համատեղ քննարկումներով, տեղի է ունենում սեմինարներով, գիտաժողովների անցկացումով։ Եթե մասնագիտական քննարկումներ չեն լինում, ապա յուրաքանչյուր ոգ իր ուղեգիծն է վերցնում եւ փորձում է ինքնուրույն իր հնարավորություններով, որը կարող է նույնիսկ կրկնօրինակել, որը կարող է մեկը մյուսին ոչ թե լրացնել, այլ պատճենել եւ արդյունավետ չլինել։ Մյուս ուղությունը ուսումնական, գիտական, հետազոտական ուղություններն են, այսինքն այն, որ մասնագիտական պատրաստման մակարդակը աստիճանաբար բարձրացվի, որովհետև բուհը այո մասնագետներ է պատրաստում, բայց հոգեբանությունը առանձնահատուկ մասնագիտություն է, նրանով որ պրակտիկան հոգեբանական կամ գործնական հոգեբանությունը շատ ավելի էական եւ կարեւոր դեր է խաղում մասնագետի կայացման ճանապարհում։ Այստեղ տեսական գիտելիքը գրեթե ոչինչ չարժե, եթե նա պրակտիկայում չի կիրառվում, եթե նա չի գործադրվում։ Ոստի հոգեբանների միությունը իր խնդիրներից մեկը մեկը համարելու են պրակտիկ հոգեբանության կայացման աջակցությունը։ Նաև սեմինարների անցկացում, գիտաժողովների անցկացում, վերապատրաստումների անցկացում տարբեր ոլորտներում։ Հոգեբանությունը այնպես է ներթափանցել գործնեայության բնագավառներ, որ առանց մտածված ճիշտ մշակված ռազմավարության այսօր հնարավոր են եւ խափանումներ բոլոր ոլորտներում։ Դուք ասացիք վերապատրաստումներ, քանի որ շրջափակում է առայժմ միայն են տեղից հոգեբանների ուժերով, իսկ հետագայում ըստ երևույթին կհրավիրվեն մասնագետներ Հայաստանից, այլ երկրներից։ Այո, ճիշտ նկատեցիք, որ տեղական մասնագետների հնարավորությունները գուցեև բավարար չլինեն, որովհետև հոգեբանությունը զարգանում է, զարգացել է արդեն աշխարհի ամենատարբեր երկրներում, որտեղ մեր հայրենակիցների տոկոսային հարաբերությունը բավական բարձր է, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում զարգացած հոգեբանական համայնք կա, զարգացած հոգեբանական բազմաթիվ կենտրոններ կան, բազմաթիվ աշխատանքներ են իրականացնում եւ նրանց փորձը անփոխարինելի կլիներ Արցախում հոգեբանության զարգացման համար։ Բայց մենք ինքներս հոգեբաններ չէինք լինի, եթե չգտնեինք ոչ ստանդարտ կրեատիվ լուծումներ, օրինակ, եթե հնարավոր չէ հիմա մասնագետներ հրավիրել, ապա այդ կարելի է, այո, այդ դժվարությունը լրացնել հերավար պարապմունքների անցկացումը։ Վերջերս մենք կազմակերպեցինք սկսեցինք նման վերապատրաստումների դասընթաց Ստեփանակերտի ուսումնական հաստատությունների հոգեբանների հատուկ մանկավարժների սոցիալական մանկավարժների իսկ այս ոլորտի մասնագետների համագործակցությունն ու ներդաշնակցությունը պարզապես ծայրահեղ անհրաժեշտություն է եւ մեր տեղական մասնագետների պարապմունքներից բացի արկա RRS պարապմունքներից բացի մենք դասընթացը համալրեցինք հերավար պարապմունքներով ի դեպ ասեմ պատահականություն չէ, այլ պլանավորված աշխատանք է։ Մեր հաղորդումից անմիջապես հետո մենք պլանավորած ունենք հերավար հանդիպում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոնի առաջատար դասախոսների հետ, ովքեր մեծ սիրով համաձայնել են մեր վերապատրաստումների ծրագիրը համալրել նաև իրենց մասնագիտական խորհուրդներով։ Կար ժամանակ է անցել միության ստեղ կառուցումից ինչ եք հասցրել անել վերապատրաստում Կարծում եմ դա քիչ չի համենայն դեպս գործը սկսված է։ Նրա ծրագրերը, նրա մտահղացումները ներկայացված են պատկան մարմիններին, համաձայնություններ կան եւ նախարարության հետ, եւ համալսարանների հետ, եւ տեղերում գործող մասնագետների հետ։ Հերթական քայլերը կլինեն գայքի եւ սոցիալական ցանցերում ներկայացվածության ապահովվածությունը որպես առանցին էջ, որովհետեւ հիմա երևի դուք եք նկատել, թե մարդիկ որքան են կարոտ աջակցության խոսքի, որքան են զգում անհրաժեշտությունը քաջալերող խոսքերի, որպեսզի իր էջերում մեր միության մասնագետները կարողանան աջակցել մեր ժողովրդին այս դժվարագույն իրավիճակում։ Դա կլինի հաջորդ քայլը, այնուհետև մենք փորձենք շրջաններում, որը ես ան անհրաժեշտություն են համարում պարզապես ծայրահեղ համապատասխան ռեսուրսային կենտրոնների ձևավորում, որտեղ մարդիկ կարող են իրենց, ինչպես ասում են, դարդուցավը ներկայացնել եւ ստանալ լուծումներ, ուսումնասիրությունների անցկացումը, ամեն ինչ պլանավորված է, սակայն ամեն ինչ հերթով եւ իր ժամանակին։ Շեշտեցիք գործնական հոգեբանության կարևորությունը։ Հոգեբանի ծառայությունները մեծ մասամբ վճարովի են։ Ինչ որ բան կարվի, զուգահեռաբար, մաչելի կամ անվճար հոգեբանական ծառայություն ապահովելու համար։ Կարվի գուցե առանձին խավերի համար, ոչ բոլորի։ Իհարկե, առաջնահերթ մեր սոցիալապես խոցելի խավերի համար պարտադիր կկատարվեն համապատասխան աշխատանքներ, ասեմ, որ նախկինում մենք ռադիոյի հետ հանրային եւ հանրային հերոստատեսության հետ մեր կոնտակտների ժամանակ հաճախ ներկայացնում ենք այնպիսի ծրագրեր, որոնք միանգամայն անշահախնդիր եւ անվճար ձևով մեր մասնագետները ծառայություններ էին մատուցում համապատասխան կառույցներին։ Օրինակ, վերապատրաստումներ, դասընթացներ, գիտելիքի թարմացմանը ուղղված հետաքրքիր բաց դասախոսություններ եւ այլն, որոնք որևէ, այսպես ասենք, նյութական ամրապնդում չէին պահանջում։ Մեր մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունը ակնկալում է, որ մեր պետությունը վերջ-վերջո անհրաժեշտ եւ նպատակահարմար կգտնի նաեւ աջակցություն ցուցաբերելը, մենք հայտ կներկայացնենք եւ կփորձենք ստանալ նաեւ պետական աջակցություն, իսկ եթե դա չլինի, կփորձենք մեկենասների միջոցով, բարձրապես մեր ժողովրդի դարձուցավով ապրող մարդկանց մեկենասների բարեգործների միջոցով նյութական միջոցներ հայթայթել եւ իսպաստ տնել մեր ժողովրդի խնդիրների լուծմանը։ Խոսքս այն մասին է, որ անհ անհատը իր խնդիրներով դիմի հոգեբանին, ոչ թե հանդես գա քլրատվամիջոցներով կամ սոցիալական ցանցերում, այլ ինչպես դուք եք ասում, իր դարդու ցավը պատմի եւ գուցե լուծումներ առաջարկի հոգեբանը։ Պարզապես այս ոլորտում մեր երկրում դեռևս ձևավորված ավանդույթներ քիչ կան, գրեթե բացակայում է, իսպար բացակայում են օրենսդրական կարգավորումները, ենթաօրենսդրական ակտերը, մենք չունենք լիցենզիաներ, թույլտվություններ ստացվում է այնպես, ինչպես ստացվում է եւ հոգեբանների միության մասնագիտական կազմակերպության նպատակներից մեկն էլ այդ է լինելու, որ փորձենք կանոնակարգել այս ոլորտում եղած այդ բաստողումները։ Ինչ վերաբերում է անհատական խորհրդատվություններին, անհատական աշխատանքներին, ապա մասնավոր հոգեբանների աշխատանքը որևէ մեկը չի փորձում մտնել այդ Բայց դա վճարովի է։ Այո, վճարովի է, վճարովի է այնքանով, որքանով որ մասնագետը նույնպես պետք է կարողանա վաստակ շարունակել իր մասնագիտությամբ։ Վերջ-վերջո ծառայությունը այո ունի իր արժեքը։ Բավական թանկ ծառայություններ են զարգացած երկրներում հոգեբանի մասնակցությունը ներկայությունը սկսվում է ընտանիքից եւ խոշոր կազմակերպություններով նույնիսկ չի ավարտվում եւ այնտեղ նրանք շատ ավելի բարձր վարձատրվող մասնագետներ են համարվում քան այլ բնակավարների մասնագետները մենք դեռ այդ ճանապարհին ենք մենք դեռևս այդ փորձը պրակտիկան չունենք որովհետեւ ավանդույթների հարց կա մենտալիտետի հարց կա հայը իր խնդիրների մասին գերադասում է լռել, չներկայացնել, այո, հոգեբանին դիմելու բարդույթը չի հաղթահարված։ Չի հաղթահարված, բայց աստիճանաբար այդ կարծրատիպը փոխվում է այժմ մեզ մոտ էլ Ստեփանակերտում է շրջաններում էլ սոցիալ հոգեբանական աջակցության կենտրոններ կան եւ ճիշտ մոտեցումների դեպքում այո մարդիկ եթե վստահում են կամ պայման դիմում են եւ ստանում են իրենց խնդիրների լուծումները մասնագիտությամբ հոգեբան չեք Ինչու է գրավել ձեզ հոգեբանությունը, խորացել եք այդ գիտության մեջ, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու եք։ Այո, Կյանքը զարմանահրաշ մի բան է։ Ես մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ, ավարտել եմ Խաչատուր Աբովյանի համակարգավարժական համալսարանը, կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետը, բայց եթե մի փոքր անդրադարձ կատարեք խոշոր հոկեբանների ինքս չեմ հավակնում լինելու այդպեսին, բայց գրեթե բոլոր հոկեբանները եղել են կամ բժիշկներ, կամ եղել են ֆիզիոլոգներ, կամ եղել են կենսաբաններ, նույնիսկ մենք ունենք հոկեբաններ, ովքեր մաթեմատիկոս են եղել երբևիցե, որովհետև այստեղ հակասություն չկա։ Կա մտածողության տրանսֆորմացիայի ձևավորման եւ հոգեբանություն։ Այո, այդ ընդհանուր կապի բացահայտումն է եւ երկրորդ հիմնավոր պատճառը այն էր, որ երբ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմն էր, եւ առնչվեցինք մեր բանակում, պաշտպանության բանակում զինծառայության հետ կապված բավական լուրջ դժվարությունների, որոնք հոգեբանական պատճառականություն ունեին, իսկ մասնագետներ չունեինք եւ չունեինք համապատասխան հաստիկներ, ես այդ անհրաժեշտությունից ելնելով ներգրավվեցի հոգեբանական աշխատանքներում։ Իդեպ եղել եմ զինված ուժերի առաջին սպա հոգեբանը եւ եղել եմ առաջին հոգեբանական ծառայությունների հիմնադրողը պաշտպանության բանակում, այնուհետեւ այո եւ հետաքրքրվեցի, ինչպես ասում են, օկտակարը հաճելի հետ համատեղելով պաշտպանեցի տեխնազոական ատենախոսությունը եւ արդեն բավական մասնագիտացել եմ այդ ոլորտում։ Պատերազմում պարտվածի սինդրոմը դեռ չհաղթահարած Արցախցին հայտնվել է նոր իրավիճակում՝ պաշարման մեջ։ Ինչպես հաղթահարել այս ցաներ բեռը։ Գիտեն հոգեբանները, թե դա ինչպես պետք է արվի, պարզապես այս պատերազմը չդադարեց, այն վշտի ապրման փուլերը, որի մասին խոսում են հոգեբանները, չհերթագայեցին մեկը մյուսին։ Մասնագետները գիտեն, որ երբ որ մարդ հայտնվում է ծայրահեղ ցաներ իրավիճակում եւ վիշտ է ունենում, կորստի վիշտ է ունենում, հարազատ է կորցնում, հայրենիք է կորցնում եւ այլն, ապա որոշակի պարտադիր անցնելիք փուլեր կան։ Կարա առաջին փուլը լինում է շղթումը, մարդ չի ընդունում այդ պատահած դժբախտությունը, որովհետև հարվածը կարող է ցանալ լինել եւ հոգեկանը կարող է փլուզվել, չդիմանալ։ Շղթումից հետո զայրույթը, հետո բարկությունը, հետո ընդունումը, հետո ելքը, սրանք փուլեր են, որ պետք է անցնել, բայց մեր ճշնամին շատ խորամանկ է մեր ճշնամին թույլ չի տալիս, որ դուրս գանք այդ ապրման փուլերի հերթական մի փուլ, եւ անընդհատ շարունակում է իր հարձակումները, անընդհատ մեզ տրավմաներ։ Հոգեբանական գրոհները։ Հոգեբանական ծանրագույն, այո, իրավիճակներ են ունենում, գրոհներ, օպերացիաներ են իրականացնում, այո, օրինակ թեկուզ հենց երեկվա այդ գազտալ չտալու այլ հերթագայվում են մեկը մյուսին, ընդ որում շատ հաճախ մենք չենք էլ նկատում, որ դրա թիկունքին հենց ճշնամական թեզեր են շրջանառված, տեսեք, մեր հասարակությունը որքան է երբերկվել, երկատվել, որքան է հասարակությունը դարձել տարանջատված ում միջամտությունն է։ Միանշանակ դա ճշնամական միջամտություն է։ Այսօր մարդիկ միմյանց քարկոծում են, միմյանց մեղադրում են, միմյանց դավաճան են անվանում, մեղավոր են որոնում եւ այլն, եւ սա դեստրուկտիվ մոտեցում է, սա հասարակությանը խարխլում է։ Նպատակն էլ հենց դա է։ Երբ մարդը փորձում է մեղքը տեղափոխել ուրիշի վրա կամ նույնիսկ եթե ինքնամեղադրանքի զգացումներ է ունենում, միևնույն է դա որևէ լավ արդյունքի չի բերում։ Կառուցողականություն պետք է լինի, Իսկ այս դեպքում հոգեբանական համայնքի աշխատանքը պետք է կոորդինացված լինի եւ պետք է շատ ջանքներ դնել, որպեսզի չեզոքացնել ճշնամական այսպիսի գրողները։ Այո, ստիպած ենք լինում շատ հաճախ գնալ դեպքերի հետևից, արձանագրել փաստերը եւ փորձել դրանց լուծումներ տալ։ Իսկ մինչեւ դա անում եք նոր խնդիր է ցակում, այո, նոր հարված է լինում, իրավիճակ է փոխվում եւ այսպես դարս դարսում են խնդիրները մեկը մյուսի վրա։ Իմ տեսակետը այն է, որ մեր պետությունը, մեր հասարակությունը պետք է ի վերջո գիտակցի, որ սա առաջին անհրաժեշտության միջամտություն է, սա շատ ավելի կարևոր է, քան սննդի պակասը, քան, չգիտեմ, նույնիսկ շրջափակման վտանգը, նույնիսկ ճշնամու ֆիզիկական հարձակման վտանգը, որովհետև երբ դու հոգեպես ես ընկճվել, երբ դու պարտվել ես քո ներսում, ապա քո դիմադրողականությունը այլևս որևէ արժեք չունի։ Իսկ այն ժամանակ, երբ դու հաղթել ես քո մեջ այսպես ասենք, այդ բախերը, այդ ընկճվածությունը, այդ դեպրեսիվ վիճակները եւ այդ կասկածամտությունն անորոշությունը ոչ մի ճշնամի քեզ չի կարող վնաս պատճառել։ Երբ ասում են ոգի, զորվոքի զորվոքի, որը իր բաղադրիչները ունի, այսինքն չնկճվող համար արցախցի երբ ասում են, ես չեմ գերագնահատում մեզ, բայց չեմ կարծում, որ աշխարհի այլ անկյունում այսքան զրկանքներ, տարապանքներ կրեին ու դեռ շարունակեին դիմադրել պայքարի ոգին մնար անկոտրում։ Շատ կարևոր նկատառում հայտնեցիք հավատը մեր ներքին ռեսուրսների նկատմամբ։ Եթե կա այդ հավատը, որ որ մենք վստահ ենք, որ ունենք այդ հենասյուները, ունենք այդ հնարավորությունները ոդկի կանգնելու համար, ապա դա կլինի, տեղի կունենա։ Պարզապես այդ հավատը պետք է ամրապնդել, պետք է կառուցողականություն, այսինքն ինչպես են մարդիկ թեկուզ թղթերով տուն կառուցում ի վերջո ոչ թե շախ տալով, այլ իմի բերելով, հավաքելով, ունեցածը հաշվարկելով, այսպես պետք է հասարակությունը առողջանա, այսպես պետք է ոգին վերականգնի, հավատի, վստահության այդ որակների։ Դուք ասացիք, որ կարևոր է ոչ թե գնալ դեպքերի հետևից, այլ կանխել, կանխատեսել, թե հնարավոր ինչ գրողներ կարող են լինել եւ մարդկանց հոգեբանորեն նախապատրաստել։ Երևի չկա մի Արցախցի, որ կասկածի, որ ճշնամին կդիմի ռազմական գործողությունների, այնուամենայնիվ չի լքում իր տունը, սակայն դա չի կարող չազդել նրա հոգեկանի վրա ինչ անել պահպանելու համար հոգեկան հավասարակշռությունը, ինչ անել, որ մարդ չկորցնի ինքնատիրապետումը։ Տշնամին անընդհատ ուշադրությունը սևեռում է իր վրա, իր գործողությունների վրա, եւ դրանով եմ նա մեզ թուլացնում եւ ընկճում։ Ես օրինակ կնկատեի, որ մեր 21-րդ տարում միայն թշնամու ազդեցությունները չէ, որ վտանգ են ներկայացնում, կան բազմաթիվ այլ սպառնալիքներ, մարտահրավերներ, որոնցից մեկը այո բնապահպանական խնդիրներն են, մյուս այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմացիաների հոսքերն են, այն որ մենք դժվարությամբ ենք կարողանում հարմարվել նոր իրավիճակի իրավիճակներին տեղեկատվական այդ հոսքերի մշակման, վերամշակման, հասկացման առումով եւ ժամանակաշրջանի այս մարտահրավերները մենք կարող ենք հաղթահարել ճիշտ մեթոդաբանություն մշակելու ճանապարհով, կրթության միջոցով։ Ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է մեր կրթությունը շատ էական ռեֆորմների վերափոխումների ենթարկվի եւ միայն զուտ գիտելիքի մատուցման խնդրից անցում կատարի դեպի կենսական կյանքի հմտությունների ձևավորում։ Օրինակ, ինչպես թեկուզ լողալ ջրավազանում, բարձագույն հնարամտություն, ինչպես աշխատել գadgetների հետ, սոցիալական ցանցերում ինչպիսի պահված շփման կուլտուրա ինչպես ձևավորել, այսինքն ընդհանուր մշակութային եւ սա է տալու մարդուն դիմադրողականություն։ Նույնիսկ եթե ճշնամին սպառնալիքներ է ներկայացնում կամ ռազմական վտանգ է ներկայացնում, երբ դուք զբաղված եք ձեր առօրյա աշխատանքով, կարգով ես կոչ չեմ անում այն սպառնալիքները անտեսել դրանց ճիշտ գնահատումից հետո մարդ պետք է արդեն անցնի իր գործնեության ճիշտ պլանավորմանը։ Ինչ եմ անելու ես այսօր, ինչ կարող եմ ավելացնել իմ կարողություններին, իմ եթե ոչ գիտելիքներին, ապա իմ գործողությունները որքանով են տրամաբանված, որքանով են նպաստելու իմ կամ շրջապատի հնարավորությունների ավելացմանը։ Երբ որ մարդը մշակում է իր ռազմավարությունը անհատական մակարդակով, նաև խմբային իր աշխատանքում, նաև հասարակական մակարդակներով, ապա աճը կարձանագրվի եւ կլինի ուժեղացումը, հզորացումը։ Միայն այդպես կարող ենք հայտ ներկայացնել ժամանակակից աշխարհում։ Դիմադրողականության բարձրացումը։ Այո, դիմադրողականության բարձրացումն էլ կապ ունի անմիջական գործունեության հետ։ Երբ բոլորս ափսոսանքի, դառնության եւ այլն տպավորությունների ազդեցության տակ նստում ենք մի անկյունում եւ մեր ողբն ենք ողքում, դա մեկ մտածում է, դա որևէ լավ տեղ չի տանելու։ Բայց երբ մենք այդ բոլորը ընդունում ենք, որ այո կա եւ դրանց լուսման ուղիներ ենք որոնում եւ հավատում ենք, որ կարող ենք մենք հաղթահարել, սա էլ ճիշտ ուղին է, որը կբերի դիմադրողականության բարձրացման։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություններ ձեր միությանը։ Ես եմ շնորհակալ եւ որ երրորդ անգամ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ մեր լրատվամիջոցներին, հանրային ռադիոյի մասնավորապես ես հնարավորությունը բաց չեմ թողնում այս խողովակը եւս օգտագործելու իմ մտքերը հասանելի դարձնելու համար, նաեւ սոցիալական ցանցերում եմ դա փորձում անել, եւ նաեւ մեր միության շուտով edge-ը կբացվի եւ մեր հասարակությունը հնարավորություն կունենա առավոտյան սուրճի հետ միասին ըմպել նաեւ մի բաժին աջակցություն, մի բաժին օգնություն, հուսադրող մի Խոսքեր, խոսք, նաև խորհուրդներ։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հուլիսի 11-ի թողարկումը հիշեցնեմ հյուրս Արցախի հոգեբանների միության նախագահ Վիտյա Յարամիշյանն էր հաղորդման հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյան